Euskaldun ekologista eta eskertiar bezala aurkeztu dia EH Baieko haitageiak. Julianeko dinamiketan bermatzen die ben eskentza politikua, izan labuantxa ala ekonomia zabalago batian edo ekologian, lekuko eta tipi pentsatu behar dela udutzen zaie, jentartian dien dezoreka handien bardintzeko, juntarzun eta lana behar diela partekatu diote. Bestalde, EH Baiek Jean Lassalle eta behordezko den Bartelemi ager ez dutu haitagei egoki bezala ikusten, ez dielakoz ez euskal instituzione berriaren alde edo bakegintzako gintzako urhantzetan busti. Anita Lopepe. Lazal jaunaren pertsunaiaren gibelean, konstatatzen dugulako eh, lekuko gai eta dosier importantetan ez derak bat ere presente izan, izan dain eh, instituzioaren edo Euskal Elkargoaren eh, dinamikan edo gatazkaren konponketan izan diren urratxetan. Eta gehiago dena, pentsatzen dugu, defenditzen duen modeloak ez duela gero baikor bat segurtatzen eskolegi barnekaldearen dako. Eta hautatu duen ordezkoa, horren froga argia da. Guk hortaz ahun oson desberdina den eh, laborantza modelo bat adibidez defendiatzen dugu, Bartelemi eh, agerrek, eh, etxerriko zentroa, saltzen duelarik integrister guk horren parean erraiten dugu gixortako formakuntza zentroa guziz beharrezkoak direla. Pentsatzen dugu pertsonen gibelean behar direla soegin proiektuak eta lazal eta agerrek defenditzen duten proiektua ez da baikora eskolegi barnekaldien dako. Macron mugimentiae ez die huntzat hartzen eskalheria baiekuek, pentsatzen behitie, be politika liberalak min eginen diala laugerren boska emu bezalako luraldei berrize Anita Lopepe. Biziki liberala da eta uh, eh, dibide zerbitzu publikoen. Gaiaren inguruan pentsatzen du dituen uh, orientabideak mehatxu bat direla uh, zerbitzu publikoak aldean seurtatzeko, ala nola osagahi zerbitzuak, aipatzen baitu adibidez ospitalean rasionalizatzea. Eta gu guziz atxikiak gira zerbitzu publiko horiek, eta pentsatzen dugu politika liberal biziki agresiboek uh, kaltetzen dituztera zerbitzu horiek. makroak ez du behitasunik ekartzen alde batetik eta gainera lan bat bat du eh, baserri mundua indako. Azkenik eskentza politikoa oso maskulinua delakoz, Euskal Herria bai iduitzen zaio, hoi kambiatu behar dela, emaztiak lehen lekietan ezaiz.